E, nakon toga ovdje spominje autor, kaže Erkan gusl, ruknovi, znači temelji gusula, bez kojih gusul nije ispravan. On navodi ovdje dva, dva temelja, prvi je nijet, nema sumnje da bez nijeta pošto ovo ibadet, uzmanje gusla ibadet, bez, bez nijeta nema gusula, to je, e, kaže li kao li nema la malo le kao li nema la e, se vrednu prema, prema nijetima. E, drugi rukn je, kaže, guslu džamijel da, gaslu džamijel da, odnosno pranje, kupanje svih dijelova tijela. kaže na osnovu riječi uzvišno hata tesilu i naravno se razumije iz hadisa vjerodostojni da je došlo da se, da se opere čitavo tijelo. Znači to su dva rukna. Znači, prvo da, da ima se nijed gusula i druga stvar da se opere, da, se, e, da pređe voda preko svih dijelova tijela. E, sad ovdje ulazi ono poznato pitanje da li, je, da li ulaza gusula ulazi zapiranje usta i nosa. Da li je ono vađib, sastavni dio ili nije. I oko toga je poznato razilaženja. Skupina učenjaka smatra da je da je obavezno skupina učenjaka, da je, da je e, šart valjanosti, da ovo podkupanje čitavog tijela ulazi i zapiranje usta i nosa. Skupina učenjaka smatra da nije. Pa oni koji kažu da je to, ako je to, ako kažemo da je to vađib u abdestu, onda je preći da bude vađib u guslu. Ako je rukn u abdestu i zapiranje usta i nosa, ako je rukn u abdestu, onda, onda je logično, analogno, treba biti rukun i u gusulu. Međutim, po tom pitanju imamo ovaj, da su učenjaci imaju ovaj, čak, eh, imaju podijeljeno mišljenja, ne sam podijeljene, nego čak i kontra, kontradiktorna podijeljena mišljenja. Pogotovo Hanefije. Kod Hanefije na jednom mjestu ruknu vađi, po drugom mjestu, na drugom mjestu nije. Gdje im nije, gdje im jest? A? U abdestu nije. Nije šart valjanost, nije rukn, tako? Nije zapiranje usta i nosa kod Hanefija, nego sunet. A ovamo u gusulu jest. Mada ima unutar mezebe razilaženje, naravno. E, po ovom pitanju, znači, zaista veliko razilaženje. Zaista veliko razilaženje. Ono što je potvrđeno je zapiranje usta i nosa u, u, u abdesta, jer, se nije prenešeno po pitanju gusula precizno to pitanje. Osim ono kada poslanik sa nasrednjem kada je uzimao gusul, što mi kažem po sunetu. Pa unutar toga uzimao abdest. I ako uzeo abdest, usta ustaj nuz. E onda se znači ovo pitanje čitavo vraća na, na abdest. Ako je abdustu i zapiranje usta nosa, e, vađib, znači osoba koga ne bi prilikom gusla uradila, znači propustila vađib, znači ispravao ne gusla, samo izostavio vađib, ako je vađib. ako je rukun valjanosti abdesta, šart, Znači, je malo učenjaka, vrlo malo reklo to. Znači, ispadne da ne neispravan gusul. Uglavnom, bliže je Allah za najbolje da po pitanju i abdesta i, e, i gusula da nije šart valjanosti, nego sam pitan da li je vađib ili sunet. E, po pitanju gusula i, e, imamo hadis koji donekle ovu, ovu pitanju ovaj, predodređuje, a to je hadis u Buhari. Znači, može se reći možda presjeca po ovom pitanju. Hadis u Buhari u kojem je spomenuto da Uh, onaj hadis koji došao, onaj spinjač spominje su Buluma Ram skraćeno i to skraćeno na, na, na pogrešan način kako im nađe naveo ga, a to je u stvari dug, hadis, jako dug hadis u kojem je došlo da su uh, asab, uh, ashabi sa poslanikom sam sada bili na nekom putovanju i naišla je pored njih žena mušikinja sa mješinom vode. I er, on se razgovarao sa njom, uglavnom uzeli su vodu, pili su tu vodu i poslije su klanjali. Nije tu navedeno, jesu uzimali, e, nije navedeno, precizno navedeno, da li su uzimali vodu za, za, abdest, nisu uzimali, uglavnom uzeli su vodu od nje da piju. I vjerovatno su uzeli i za, za abdest, ali nije spomenuto. Uh, uglavnom, ovaj, kada su klanjali namaz, jedan od ashaba nije klanjao, pa ga pita poslanik, sam što ti nisi klanjao? kaže, ja sam bio, ja sam ovaj, džunub. Pa kaže, uzmi, uzmi vode od ove mušikinje, uzmi vode od nje i kaže, Efriga alihi. Efrig, znači prospi po sebi. I na tome završava se hadis. čovjek ovaj, pojašnjava poslanik sa lansanom, znači oni učenjaci koji dokazuju svoj hadis, pojašnjava na licu mjesto i pojašnjava šta je gusul, poučava ga gusulu da je bilo vađiv zapir usta i nos, rekao bi mu. Pospi se vodom, zapir usta i nos. Nego kaže samo, znači alihi, pospi se sa tom vodom. Znači, pokaz svoje tijelo sa tom vodom, uzmi gusu. Tako da ona ovaj hadis, znači nije mu na, na bitnom mjestu, kad treba pojasniti osobi, e, ashabu, kako se uzima gusul, nije mu pojašnjeno da mora zaprati ustaj nos. Drugi šajans kaže, ali dobro, zato da pojašnjamo drugim hadisima vezano za abdest, manje više, uglavnom, ovaj, znači, e, oko toga ima veliko razilaženje. uglavnom, osoba koja bi uzela, uzela gusul i ne bi zaprala ustaj nos, inšala, gusul mu je ispravan. Samo je pitanje tome, je li propustio sunet ili je važi propustio a gusul je inšala ispravan. ovo e, govorim iz razloga čijest, ako bi neka osoba htjela da uzme gusul, se da ono skoči u vodu, u bazin, da skoči i da zanijeti i izađe, sad jel mora maksuz, ovaj, mora zaprati usta i nos ili dovoljno samo da skoči i da izađe i da ima gusul. E, na to se vraća. Ili neka druga prilika, svejedno. Uh, ovdje da naglasim, to što se tiče ove teme, ovdje naglasim ovaj, da ne mislite kada ovdje govorimo kada je vađu uzeti gusul i kada mu steha uzeti gusul. E, da nemojte se pogrešno da nije, da nije dozvoljeno ili nije ispravno uzeti gusul osim ovim spomenutim slučajevima. Znači, ako tako mislite, to nije tačno. Znači, čovjek može uzeti gusul, a da nema, nema povoda razloga za gusul. Znači, mi govorimo kad je mustehab i kad je vađu uzeti gusul. Da osoba sad, znači nije džunup, niti je bajram, niti je ovo, niti je ono, niti je šta, kaže hoće uzeti gusul. A to se često dešava na rijekama, na bazenima i tako dalje. Znači, nemaš povoda za gusul. Jel ti dozvoljeno uzeti gusl? Naravno da je dozvoljeno. Šta je sad tamo uslov? Uslov je da, da nijetiš naši gusl. Moraš imati nijet. Kad uzmeš gusl imaš abdes, naravno, vi ćemo, pozivati, ćemo to. Prema tome znači uzimanje gusla bez povoda za kada je važib i kad je sunet je ispravno dozvoljeno. Tako da ne mislite pogrešno, jel da mora imati razlog za gusl, svejedno bio važi ili mu stehav da bi ti uzeti gusl. Nije točno, gusl možeš uzeti kad god hoćeš. E, sljedeći ovdje navodi, kaže, sunenog gusla. E, e, šta je od suneta radit prilikom uzimanja gusula? Odnosno, ovdje možemo reći, znači, kako je, kako mi ono kažemo, po sunetu uzeti gusul potpuni gusul je ovo ovdje što navedeno. A to je ovdje kako došlo, znači došlo onim hadisima koje smo radili iz Umnetel Kamo, hadisima, kako detaljnije pojašeno, mada nismo spomenuli sve rivajete, nisu tam spomenuti, e, kako se uzima gusul po sunetu. I ovo znači treba da uđe u praksu, ovako bi trebalo da uzimamo gusul. A to je, kaže, jagsilu je de talate, salatan fiali. Znači sve ovo prenešeno u vjerodostojnim hadisima Buhari i muslima. Opere, kaže, ruke tri puta. E, ferđehu opare svoj polni organ, Eh, Pol organ je jednom eh, Ima u rivatu tri puta. Kaže, sljedeći kaže, voduan kamile i kaže, eh, učini potpun abdest, u drugom rivatu spomenu da ne učini potpun, znači ostavi noge, ne opere, obere noge ispod članaka. U jednim je došlo da uzme potpun abdest, u drugim je došlo da, uzme abdest sve do pranja nogu. Zato kaže ovdje, gasle riđlehi ila en jutime guslehu fekad kad fealehu salam salam kaže ako bi odgodio da pere noge dok ne uzme po, da, dok ne opere ostale dijelove tijela kaže tako je radio poslanik da ima smiti u tome naravno onda kaže thumma yufidul ma ala resihi nakon što uzme abdest onda kaže, eh, znači prospije vodu po svojoj glavi tri puta, ma tahlili šar, a to je da prođe voda kroz njegovu kosu ko ima naravno. Lijenar Rasul sallallahu alejhi ve sellem je kaže Allahu poslanik sam sam to radio, Eh, I zadnje šta radi, kaže, tuma fidul ma ala il beden, barijan bišakil eh, ejmeni eh, qablel ejseri, lijane hadihi sifetu guslihi, sallallahu sallam. Kaže, zatim, kaže, vodu pospije po svojoj, po ostalim dijelima tijela, znači, prije tog smo rekli po glavi tri puta, a onda po ostalim dijelima tijela, kaže, počinjući prvo desnu stranu, pa onda lijevu stranu. Desnu stranu misli se, znači, desna ruka, desni dio trupa, desna, desna noga. A onda poslije toga, znači, lijeva strana, na lijeva ruka, e, lijevi dio trupa i e, e, lijeva noga. Kaže je tako radio poslanik sallallahu a ako bi ostavio da će pranje nogu na kraju, onda bi na kraju oprao svoje noge ispod članaka naravno. I time je završio znači potpun abdest. Andalusam, Andalusam,